baginen eh, prefeta, ordean uh, baiatu dugu hain presentziat, uh, kestion batzon pausatzeko. reiteko, bon, me, da, zonde favorizueko horiek, le Mercosur, geobazien ere launtzak PCAE horien horien launtzak, zenta 2000 eta mostetik onore badia soldak onore ditugu laborezo maitzak ez dituzte onore unkitiak, eta hori biziki gure guztuko biziki grabe da eta bazen ere beste, beste gai bat eh, hartzaren genean, zenta horren geniare, ez gira bat ere kontent eh, ze posizionea zendien dien eh, frantziak horren genean, eta hor dian eh, hori eh, errandugu prefetari, eta guai ikusiko zer, zer erranen eta, eta guke ikusiko zer, zer segidea maiten dugun gure, gure, gure